بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الثالث الدليل الثالث الاجماع ما در فصل اول بحث قرآن کریم رو خوندیم به عنوان اولین بعد از اون سنت و دلیل سوم یا سومین دلیل برای مصادر احکام شرعی اجماع هست تعریف الاجماع شماره 91 الاجماع فی اللغه العزم والتصميم على الشيء معنای لغوی اجماع یعنی تصمیم گرفتن بر کاری یعنی عزم و اراده کردن بر چیزی یقال در عربی گفته میشه اجمع فلان علی الامر فلان فلانی بر فلان کار اجمع یعنی قصد کرد ها تصمیم گرفت ای عزم علیه و صمم عزم و تصمیم گرفت و من معناه همچنین از معنای اجماع هست الاتفاق یکی دیگه از معانی اجماع اتفاق هست و یقال اجمع القوم على كذا قوم بر فلان چیز اجماع کردن ای اتفقوا ما علیه مع العزم یعنی اتفاق کردن بر اون کار همراه با ازم پس این معنای لغوی اجماع بود فی اصطلاح وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم در اصطلاح اصولی ها اجماع تعریفش چی هست؟ اتفاق مجتهدین از امت اسلام در زمانی از زمانها در عصری از عصرها بر حکمی شرعی بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم پس این تعریف اجماع است اتفاق کردن مجتهدین مجتهدین امت اسلام در روزگاری از روزگاران در اصلی از اصرها بر حکمی شرعی بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم بله. این تعریف اجماع هست 92 و یبنا علی التعریف الاصطلاحی ما یأتی خب حالا که اومد و اجماع رو تعریف کرد بر مبنای این تعریف مسائلی خواهند اومد به طبعش یک سری مسائلی توضیحاتی خواهد اومد اولا اتفاق و غیر المجتهدین لا یقتد به با توجه به تعریف یک اتفاق غیر مجتهدین اعتباری ندارد اگر غیر مجتهدین بیان بر یک امری شرعی اتفاق بکنند این اجماع حساب نمیشه ثانیا واتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين منظور از اتفاق المجتهدين اتفاق تمام المجتهدين هست ومخالفة الواحد في ومخالفة الواحد تضر فلا ينعقد معها الاجماع وهذا على رأي جمهور الاصوليين أغاب تبقى تعريف مسألة دیگه منشعب میشه از این تعریف اینه که اتفاق تمام مجتهدین منظور هست اگر یک مجتهد هم اومد و مخالفت کرد خلاص اجماع بسته نمیشه طبق رای جمهور طبق رای و قال البعض لا تمر بعضی گفتن نه مخالفت یک مجتهد مشکلی ندارد اجماع بسته میشه ولی جمهور میگن که نه اگر یک مجتهد هم اومد نظریش متفاوت بود با مجتهدین دیگر دیگه اون مسئله رو نمیگن اجماع بهش میگن جمهور ولی بهش دیگه اجماع وذهب بعض بعض آخر الى ان اتفاق الأكثرين وإن لم يكن إجماعا إلا أنه يعتبر حجة يلزم اتباعها گروه دیگه نظریه دیگه گفتن گفتند اگر که اتفاق اکثریت مجتهدین اجماع نیست ولی حجت هست و باید ازش پیروی بشه والذی نراه على مقتضى تعریف اما دکتر زیدان رحمت الله علیه میگه آنچه که طبق اقتضای تعریف ما اون نظریه رو میبینیم نظر ما طبق مقتضای تعریف چه هست ان الاتفاق یجب ان یشمل جمیع المجتهدین بلا استثناء میگه طبق تعریف نظر ما بر این هست که اتفاق واجب است که شامل تمام مجتهدین باشه بلا استثناء فاذا خالف البعض ولو كان واحدا فلا اجماع اگر بعضی مخالفت کردند ولو یک نفر باشه پس اون بحث از بحث های اجماعی نیست آقا اگر مجتهدین امت اسلام همشون نظریه دادن که حکم این مسئله این هست این خودش دلیل هست در شریعت ها حالا اگر میگه تمامشون نظریهشون بر این بود که حکم این مسئله این هست ولی یک نفر مجتهد دیگه گفت این نیست نظریش فرق کرد با اینا آیا این اجماع حساب میشه؟ اجماع حساب نمیشه جمهور دیگه حساب بله اجماع دیگه حساب نمیشه وحيث لا إجماع فلا حجة ولا إلزام في الاتباع لأن الكثرة ليست دليلا قاطعا على الصواب فقد يكون معها الخطأ ويكون الصواب مع القلة بيجي زماني كإجماع اجماع رخ نداده باشه پس حجتی هم نیست الزامی هم در پیروی در کار نیست زیرا اکثریت دلیلی بر قاطع بودن بر درست بودن نیست اکثریت دلیلی قطعی بر درست بودن نیست میبینی گاهی موقع اکثریت بر خطا هستند و نظریه درست با اقلیت تو مثلا جمهور فقها اکثر فقها بعد از تابعی که صحابه میان میگن آقا طلاق سلاسه اگر در یک جلسه داده شد از زمان عمر به بعد این فتوه اومد دیگه واقع میشه ولی بعد از چند قرن میبینی مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که نه در یک جلسه اگر سه طلاق با هم داده شد فقط یکیش واقع میشه این یک مثالی بود برای فهم شما مثالا خیلی زیاده خب نعم قد يستأنس بالرأي الأكثري الأكثرين فيؤخذ باعتباره رأيا اجتهاديا أو لا بالقبول إذا لم يتبين لنا رجحان دليل مخالف میگه بله اکثریت رأی اکثریت یه راهنمایی هست میشه به انسان این اونسو میده که اون رأی اجتهادی رو انسان در قبول کردن اولویت بده اون رای اجتهادی رو انسان در قبول کردن چکار بده؟ اما زمانی که دلیل مخالف قوی تر بودنش برای ما مشخص نباشه اون هم زمانی که دلیل مخالف قوی تر بودنش برای ما مشخص در این صورت میگه انسان این الهام این عنصر داره که قول اکثریت چکار کنه برای قبول کردن اولویت بده ثالثا سومین چیزی که از تعریف برداشت میشه و اقتضایش هست واتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة فلا يشترط انقراض الأصل سومین بند از بندهای های این تعریف این هست که میگه اتفاق مجتهدین واجب است که در همون لحظه که با هم دیگه بر حکم یک مسئله جمع شدند محقق بشه انقراض اصر شرط نیست انقراض عصر شرط ببینید بعضی برای اجماع یک شرطی آوردن گفتند که موقعی که مجتهدین اومدند بر یک مسئله اجماع کردند بعد از اون جلسه سالهای بعدی لحظات بعدی از نظریشون بر نگردن اگر بر بگردن اجماع نیست میگه نه اگر اومدند با هم جمع شدند روی یک مسئله اجماع کردند خلاص اجماع رخ داده ولی اون که بعدا یکی بیاد چیکار بکنه مخالفت بکنه پس سوما میگه اتفاق مجتهدین واجب است که محقق بشه در همون لحظه جمع شدنشون بر حکم یک مسئله ای پس شرط نیست انقراض عصر تمام شدن اون عصر شرط نیست برای اجماع و على هذا لا يجوز رجوع البعض منهم عن رأيه بر این اساس اگر یکی اومد بعدا از نظریش برگشت به اجماع هیچ گونه ضرری وارد نمیشه اجماع به هم نمیخوره ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الاجماع و مخالف ما اجمعوا عليه و این مجتهد دیگه پیدا شد دو سال بعد یکی دیگه اومد و مجتهد شد و نظریش با این اجماع قبلی چه شد فرق کرد میگه این هم این مجتهد جدید هم هیچ ضربه به اون اجماع قبلی نمیزنه چون اجماع اونا همون لحظه که رخ داده و تموم شده دیگه انقراض شرط تمام شدن اصر شرط برای اجماع نیست این به هر خونه خب بحث روی که مخالفتش طبق این نظریات که با اجماع بکنه دیگه اگر اگر بحث اکثریت باشه خب مشکلی نیست اگر حق با این باشه پذیرفته میشه ولی بحث اجماع که شد دیگه نه نمیتونه مخالفت بکنه طبق این تعریفی که اصولیون میکنند آقا یاسر طبق چی؟ تعریفی که علما میکنند از اجماع و قال بعض الاصولیین اما بعضی از اصولی های دیگه چیزی دیگه گفتند آقا یاسر تو انقراض الاسر گفتند که انقراض اصر مهمه یعنی آقا اینا اجماع شروع کردن بگذار این عصر که تموم شد برای اصر بعدی چیه؟ کسی مخالفت نکرد اون موقع این اجماع حساب میشه وگرنه اگر اینا اجماع کردن یک سال بعد مشتهدی جدید اومد و نظریه دیگه داد در این صورت میگه اجماع بسه نشده اینایی که میگن انقراض عصر شرط هست رابعا ويشترط ان يكون اتفاق المجتهدین على حکم شرعی بله طبق تعریف شرط هست که اتفاق مجتهدین بر حکم شرعی باشد اگر اومدن اجماع کردن که روی یک مسئله لغوی معنیش اینه یا اومدن روی یک مسئله دنیایی با هم دیگه اجماع کردن این اجماع اعتبار نداره پس شرط چهارم این است که اتفاق مجتهدین بر حکمی شرعی باشد مانند واجب بودن یا حرام بودن ونحو ذلك وأحكامات دیگه شرعي اما الاجماعات على مسألة غير شرعية اما اجماعهایی كروي مسائل غير شرعي میشه كمسألة لغوية لغویه مانند یک مسئله او مسألة طبية یک مسألة پزشکی فلا يكون واحدا من هذه الأجامع الإجماع الشرعي المقصود میگه این اجماعها این اجماعهای غير شرعي اون اجماع شرعی مورد نظر مورد نظر نیست متوجه شدید میشه با اینا مخالفت که اصلا ربطی نداره بحث اجماعی که مورد نظر هست و توضیح داده میشه این اجماع روی مسائل شرعی هست خب